Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva Folgado i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montals. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils apel·liant en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com. A més, Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports97nit, arroba esports97nit, on la pregunta que estem fent en el dia d'avui és... Eh, Ui, algo més complicado, no és tan directa, tan senzilla, és tan sen senzilla o directa, o directa en este cas, el seu plantejament, però les respostes són molt variades. A quin objectiu penseu que pot aspirar el València esta temporada? És la pregunta que estem fent. Arroba esports 90 senit. A quin objectiu penseu que pot aspirar el València esta temporada? A la Champions no, ja està clar. Ahir, a missa derrota 0-2 davant l'Olimpí de Lió, el València va certificar el que eh, tots ja sabíem eh, i és que anava a estar pràcticament impossible entrar en aquests vuitens de final. El València va fracassar, en majúscules, en la Champions League perquè ha sigut el tercer del seu grup quasi, quasi el pitjor del seu grup en cap dels tres últims partits va aconseguir fer un gol l'equip valencianista no va guanyar cap dels tres últims partits i el que és pitjor, si es tractara d'eliminatoris a doble partit com l'antiga Copa d'Europa tots tres han superat al València Club de Futbol. En un grup fàcil, assequible, no, no vaig a dir fàcil, m'enganye, demana disculpes. En un grup assequible, no vull ni pensar el que poguera haver sigut el València Club de Futbol en un grup com, per exemple, el que li ha tocat al Sevilla. Amb Juventus, amb el propi Sevilla, amb Mönchengladbach, i amb l'equip del eh, Manchester City. El València ha plegat per a on ha plegat perquè estaven fent-se les coses mal des de l'estiu. En recordeu-se la frase que ja pronunciava aquest estiu i que amb el temps s'ha demostrat. Simplement, frase que ve a confirmar la dolenta planificació esportiva. Allò de no han vingut reforços han vingut fitxatges. Ahir, en la llotja de Mestalla, estava Peter Lim i ja hi va contemplar la seva obra. Ja veurem si demà, jo crec que no, està en l'assemblea perquè tindrà que sentir-se alguna cosa. De qualsevol manera, i a mi era el que me preocupa, és la tarea de la reconstrucció. Llepar-se les ferides generalment no conduïx a res i no crec que siga bo que el València continuï llepant-se la ferida de la Champions sí, s'ha fracassat, sí, s'ha fet mal sí, el València està fora de la millor competició europea per cruz del planeta i a partir d'ahir llepar-se la ferida i mirar cap endarrere no li va solucionar res al València ha d'alçar-se e intentar començar a caminar i dic intentar començar a caminar perquè no és per gaul que vos anem a contar sobre el tema físic de la plantilla. Alerta roja total sobre el solar devastat que s'ha trobat este cos tècnic al voltant de com el cos tècnic de Nuno Espíritu Santo ha deixat al València. Trencat i sense capacitat de reacció. Això sí, ell en casa, calentet i amb la butxaca plena. La culpa no és d'ell, és de qui ho ha permès. 11 i 35 com sempre, vos recorde, arroba esportjun97nit, a quin objectiu penseu que pot aspirar el València aquesta temporada. Ara el que fem és, com habitualment a aquestes hores, repassar l'actualitat del dia en les nostres 5 fotos. alarma física. L'equip mostra uns paràmetres físics desastrosos. De moment, per indefinidament Fegulí, Bacali i Enzo Pérez pot estar fora un mes per un trencament fibrilar als isquios. Començar de zero. Existeix la convicció en els nous responsables de tindre que treballar per a donar a l'equip un to físic a aquestes hores inexistent en la plantilla un segur i dos possibles per a partir de Purua Gary Neville recupera Barragán i probablement algun futbolista més, com ara André Gómez o Lucas Orban. Junta calenteta en el Llevant Unió Esportiva amb enfrontament directe entre Kiko Catalán i el president del sindicat de l'accionista minoritari Tino Serrats. En la part esportiva, Rubi està satisfet amb la milloria defensiva. Creo que a nivel defensivo hemos dado un paso adelante muy importante, es decir, el equipo eh, pues bueno, está encajando un gol como máximo por partido. Eh, y ahora pues nos falta un poquito dar un pasito para adelante en, lo que es lo ofensivo. Premia el treball. Valencia Vázquez renova irlandés John Stephenson fins a la fi de la temporada. El Nordic, estaba muy contento de com li están ante en Valencia Sí, muy contento. Seguirme aquí en, Valencia. Estamos jugando muy bien. Yo creo que el equipo es muy, muy bien equilibrado. Y para mí es, es eh, muy bonito continuar a jugar aquí en Valencia. Les 11 i 37, vos recorde, arroba esports 90 cèntites el nostre Twitter, arroba esports 90 cèntites el nostre Twitter. A quin objectiu penseu que pot aspirar el València esta temporada? 11 i 37, a la tornada de la pausa, informe sobre l'estat físic. Alerta total davant el solar que s'ha trobat el nou cos tècnic del València Club de Futbol. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. Seguro que es original. Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CID 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. power of love. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Prepare sus propios gin tonics con el kit que le ofrece Levante, el mercantil valenciano. Con dos copas de balón, cucharilla imperial, estuche con selección de botánicos y especias, medidor Jigger, pelador especial de cítricos y seis recetas exclusivas. Píralo ya en su kiosco habitual. Por solo 19,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. Gary Neville busca la segua primera victoria en la 97.7 Radio. Diumenge des de les 3 i mitja el València juga a Ipurua amb la necessitat de no sumar 4 jornades en Lliga sense guanyar. A Ipurua i a les 4 de la vesprada, Eibar-València. Viu de la mà de Manolo Montal i Salva Folgado una nova jornada futbolística i en valencià. Recorda, Eibar València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco, Fotopro i Toyota València. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 40 minuts. Vos dèiem, eh, no cal ja mirar més enrere, no té tornada enrere. El València està fora de la Lliga de Campions. Com cantava Joan Manuel Serrat, no és triste la realitat, lo que no tiene nunca remedio. Així que, eh, més enllà de plorar i de llepar-se les ferides, el València el que ha d'intentar fer és quant abans intentar alçar-se i tornar a caminar. I dic quant abans intentar alçar-se i tornar a caminar, perquè atenció al que vos anem a contar. La plantilla, el nivell físic de la plantilla és un drama absolut a hores d'ara. La plantilla, a aquest nivell, està devastada. Existís la convicció total que hi ha de començar de zero en l'aspecte físic. La prova davant d'ell, que té Jordi Sorlí, que és un extraordinari professional, si la supera, jo crec que se'l van a rifar els millors equips del món. Perquè ha de ser una plantilla, a hores d'ara, trencada, sense gasolina, sense capacitat de reacció i en un estat físic deplorable. Jugadors al límit, exprimits i sense poder tindre capacitat de descans perquè cada volta hi ha més lesionats. De fet, vaig a dir-vos més. Els fisios, els fisioterapeutes, els recuperadors, estan duplicant i triplicant, és a dir, matí, vesprada i nit, sessions per a recuperar futbolistes. Estan treballant fins i tot els dies lliures. Ojo al panorama, eh? Els fisios tenen que triplicar sessions i anar a paternar els seus dies lliures perquè no donen abast a l'hora d'intentar recuperar futbolistes. A hores d'ara, el mapa, més o menys per a que tingueu clar com s'ha presentat el partit de Purua, dels que pugueu preguntar que no eren de llarga durada, ara entrarem en els de llarga durada, Fegulit el peu desfet. I Bacari té problemes de pubalgia. Parats, sine die, sense entrenar, fins que no tinguen una condició mínima acceptable i no posa en perill les seues dolències. Enzo Pérez, proves de mà. Té tota la pinta a trencament fibrilar isquios. Poseu-li, en el millor dels casos, tres setmanetes. Per a diumenge sí recuperés Barragán i poden arribar, encara no està confirmat, André Gómez i Lucas Orban i de llarga durada, Alves i Rodrigo podrien estar per a la primera jornada de gener. La idea és que si no en cauen més, situació que hores d'ara no pot assegurar-ho ningú, el València puga buidar la infermeria a principis de gener, com deia, per a la primera jornada de gener. Però parlaríem de malalts, de lesionats. Altra cosa, altra cosa és l'estat físic. I repetim, la intenció, la idea, el primer diagnòstic és que la plantilla a nivell físic està devastada i que l'estat físic és deplorable. Per això van ser altres coses, dona els espectacles que dona. Però, clar, si algú abans anava cara Antonio Díaz, que era preparador físic de Nuno, i li feia la més mínima observació, sabia que el dia següent tenia ganar el al club a replegar el finiquito. I ara es troben en que Jordi Sorlí li han encarregat pobre Jordi, jo li, li tota la sort del món perquè el que té davant és, vamos, el miracle dels pans i els peixos. Té que fer en mitat, en un canvi d'entrenador, en mitat d'una temporada i a mitja plantilla lesionada té que fer una preparació física nova per a dotar-li d'algo de fons d'armari a esta plantilla que, repetim, està devastada. S'han trobat un solar. Com deia, les parts positives o que conviden més a l'optimisme és que l'equip eh, puga recuperar tots els seus efectius per a la primera jornada del mes de gener i que, a més a més, n'hi ha confiança, n'hi ha molt bon rotllo, me compten molt bon ambient de treball, que sembla que Gary Neville té les idees molt clares i que ha trobat una predisposició de tot el món per a intentar desembarrancar la nau. Perquè ara mateix la nau està embarrancada a nivell físic i a nivell tàctic, encara que Neville tinga idees molt clares, ja veurem com canvia a lo que estaven treballant d'un any i mig cap així a les noves idees de l'entrenador. Però, ojo, que el tema és complicat. L'alerta física és absoluta. A les d'ara, aquest equip no està per a competir no en tres, ni en dos competicions, si m'apuren ni en una. I repetisc, de moment, més enllà dels dos lesionats de llarga durada, Alves i Rodrigo, que sembla que podrien estar per a gener, Fegulí i Bacali parats sine die. Ja veurem quan tornen. Fegulí amb el peu destrossat i Bacali amb problemes de pubis. I demà sabrem l'abast de la lesió d'Enzo Pérez, que es va retirar i que probablement té un problema de trencament fibrilar en els isquios. Ojo al panorama que se li ve al damunt al València Club de Futbol. Salva Folgado, què tal? Molt bona nit. Hola, Manolo, buenas. Ui, l'equip, com estaria que tenint la necessitat de coses, mm. no ha entrenat perquè la majoria de futbolistes el que han anat a Paterna és a recuperar-se. Sí, ja contarem ahir, Manolo, que, que bueno, mm, la plantilla de físic no aniria massa, massa bé, mm, detall o dada que acabes de, de confirmar, tenint en compte que en la jornada d'avui, eh, dijous, i tenint ja damunt la jornada del cap de, de setmana, no estava previst que treballarà la primera plantilla en les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Paterna. Circumstància sorprenent, tenint en compte que acaba d'arribar un nou tècnic que el que necessita és eh, no perdre el, el temps i treballar, disposar de qualsevol dia, eh, diríem, laborable per a tractar de conèixer millor els seus futbolistes i per a tractar d'inculcar-los els seus sistemes de, de xoc. Com estaria de malament la plantilla per a uh -huh. que avui pues eh, Gary Neville decidirà donar festa als futbolistes. Festa, Manolo, entre cometes, perquè al final eh, a Paterna han anat un fum de jugadors, que són tots els que pues, han tingut alguna molèstia, per lleugera que, que fora, en les últimes eh, hores. Este matí, Enzo Pérez, Santi Mina, Mustafi, oh, Jaume, oh, tírale, tírale. Javi Fuego, Bacali, André, Fegulí, Diego Alves, Rodrigo, Barragán, Orban y Piatti han realizado ejercicios de recuperación porque todos tienen tienen molestias. Evidentemente eh, no son molestias importantes. El casos de, de Mina o de Piatti, la resta sí. Y lo que ha trascendido Manolo, es el que acabes de, contar. Fegulí Forzat, Pernuno. fins a les últimes conseqüències. Fins a les últimes conseqüències, a mi fa facit plantar, està cao, i ja veurem quan torna, perquè el més greu és que no hi ha data, no hi ha termini per a la seva tornada. El mateix passa amb Zacaria Bacali. Uh mhm. -huh. Bueno, el problema de Bacali és un problema de pubis, de pubàlgia. Aconsella descansar, tampoc de termini de recuperació. És un cas diferent, la pubàlgia, a la lesió que té Sofian Fegulí, més que res, perquè a Bacali no se l'ha forçat però a Sofian Feguelí sí que va forçar-lo en uno en el seu dia amb el vistiplau, això sí també del eh, futbolista però a partir d'ahí, ja ja ho comentarem Enzo Forçà per a jugar el partit de Lliga de, de Campions estava contracturat va forçar i al final se va trencar ahir ja anticiparem trencament de fibres uh -huh. són isquiotibials les proves de demà probablement, Manolo, uh mhm. -huh. apuntaran a micro o a trencament fibrilar i ja veurem quant de temps està Enzo per a tornar al, a l'equip. Així que les coses, Manolo, el panorama efectivament és eh, desolador perquè el València necessita necessitaria que la Lliga tornara a parar un par de seleccions ara vindria perfecte Bo. la Lliga no va a parar el València també necessitaria que els Nadals ja estiguin damunt i els Nadals no estan damunt a més en Nadal enguany no hi ha tant de descans sinó que hi ha jornada Y, per pues, ni ha afavoreix los intereses del Valencia que necesitaría descansar pues, eh, fundamentalmente, Manolo para iniciar una nueva posada a punt a cargo de Jordi Sorli teniendo en compte que físicamente la plantilla Manolo, mm, independientemente de les se está muy tocada casos de jugadores mm. con parejo, que no te cap de lesión, que no te cap de molestia, pero que yo creo que es un de futbolistes mm, amb els que el límit el límit i amb els que més s'aprecia pues, esa falta de condició eh, física altre afectat també és eh, Fuego independentment de que ser de que acaba de d'eixir d'una lesió però és altre futbolista que denota que no està al mateix nivell físic de la temporada passada producte de que Nuno i és algo que tenim confirmat va canviar algo en la preparació física d'esta de, temporada inclús de pretemporada respecte a lo que va fer la temporada passada. Va prendre una decisió equivocada, errònia, per afrontar eh, Lliga de Campions i Lliga, i això, i se canvi de, de mètode, que està clar que ara denuncien a futbolistes, cosa que abans no ho feien, però ara denuncien, uh mhm. -huh. però te garantissen que va haver un canvi de mètode en la preparació física d'enguany respecte a la temporada passada, els ha acabat passant eh, factura. Per tant, Manolo, el nou tècnic... Mmm, arriba per a tractar de eh, alçar la moral d'una plantilla que acaba de caure eliminada en Lliga de Campions, uh mhm. -huh. que encara està viva, afortunadament, en Champions, perdó, en Copa, va superar aquesta primera eliminatòria davant el Baracal, després ja veurem, eh, que no està mal classificada en, en Lliga i que a hores d'ara també se li obre la porta de tractar de progressar en la UEFA Europa League. Però bueno, si Gary Neville ja arriba amb el temps justet per a tractar de eh, d'inculcar el seu sistema als eh, futbolistes, a més a hores d'ara manera de posar-los a punt físicament i a més ha de recuperar-los mèdicament per tant encara té menys temps i és altre entrebanc per a que, que qualli la idea que hi porta per a este València. Eh, com deia, la eh, gran situació, la gran sort que té el València és que tot el món que parla de Jordi Sorlí parla meravelles, però meravelles a nivell superatiu. Ara bé, és el miracle, lo que té que fer Jordi Solís és el miracle dels panges peixos. Eh, jo, la previsió és que el València poguera quedar-se sense lesionats. Si no en cauen més, per a la primera jornada de, de gener ja pueden fins i tot, des de llarga durada com Rodrigo i, i Diego Alves, estar. Eh, però el problema és eh, l'estat físic de la plantilla, que és inexistent. El, eh, este cos tècnic s'ha trobat la plantilla feta un absolut solar. No té condició física per afrontar, ja diria, no tres, ni dos competicions. Els jugadors estan al límit. Com deia, els fisios estan doblant i triplicant sessions, anant en dies lliures. Per què és que fan falta? Ojo al bo que tenen per davant, eh, Gary Neville, i tot el seu, la raó, Manolo, el seu cos la eh, raó Manolo que és cert que te la donen ara els eh, futbolistes i també els empleats de diari de, de Paterna és aquest canvi és se canvi uh -huh. en el mètode de la preparació física d'enguany de, de, de Nuno per a tractar de que la plantilla Manolo resistira eh, l'exigència de, la, de la Champions i poguera també mantindre's eh, amb opcions en el campionat eh, domèstic algo va a cambiar en los métodos de, preparación en pretemporada y durante estos primeros meses de, temporada en uno respecto a la temporada pasada, que no le sirve. sirve. apunta a Nuno, es muy fácil ahora, Manolo, tirarle eh, la culpa absolutamente de todo Nuno, pero lo que te garantiz la Chen no ya futbolistas, que son más egoístas, sino la Chen de diari, es que va a haber un cambio en la preparación física de, de Nuno, ya en pretemporada, que está perjudicant avui en dia a la, a la plantilla. Pues eh, té un problema gros, molt gros per davant el València Club de Futbol i en este cas té un problema molt gros Gary Neville, recent aterrat i que se va fer càrrec de la plantilla tal i com avançava esta casa que és Jordi Sorli del que tot el món parla meravelles però que té un comès per davant molt, molt complicat. Jo he de desitjar-li de veritat tota la sort del món perquè té un treball molt fotut que és fer una pretemporada sense temps en meitat d'una temporada i amb mitja plantilla lesionada. A veure com se desarregla. Vull dir, si això ho fa, jo crec que Jordi Solís se el va rifar eh, mig planeta perquè, a més, se ho haurà, se ho haurà guanyat. Demà, Salva, tornar l'equip a l'entrenament. Sí, sí, demà torna l'equip a l'entrenament, Manol, perquè no pot descansar, tenint en compte que este cap de setmana ja hi ha compromís eh, a Ipurua mhm. davant uh -huh. l'Eibar. Clar, allí està fregant-se les mans, tenint en compte que són sabedors, de que arriba un tècnic nou, que encara no ha inculcat les seues idees a la plantilla, el fum de lesionatge més que té el València, si pot eh, acusar i de quina manera el col de l'eliminació de la Lliga de, de Campions, però bueno, com que ja hi ha compromís este cap de setmana, i avui la plantilla pues, ha descansat entre cometes, perquè tots els que tenen alguna molèstia han acudit a a Paterna demà sí, Manolo, demà sessió mm, pues, la primera per preparar el partit del, de l'Eibar, que espera ja diumenge Perfecte, 18 i 25 de febrer els eh, en este cas eh, rivals o els partits de l'Europa League el València afronta la danada en Mestalla i la tornada fora perquè no és cap de sèrie, ja tenim salvat la composició definitiva dels eh, bombos Sí, tenim la, tenim en la composició definitiva dels eh, bombos. El València va estar en el bombo número 2, uh -huh. no és cap de, de sèrie. Per tant, eh, en el sorteig que celebrarà dilluns, li poden tocar els rivals que estan en el bombo en la Copa número 1. Yo que sé que y y me, me suena Eurovisión tío <laughs> tío. yo Escolta, yo a ella Pero también no te resabore no te resabore Habla de la llega de campeones, pero sé que me he acostumbrado a ella Bueno, el Valencia tendrá como rivals el eh, que estén en esa Copa U que son el Bayern Leverkusen, el Manchester United, el Oporto, el Olympiacos, a mes de Liverpool, Rapid de Viena Cuban Krasnodar, Molde, Braga, Nápoles, Lazio, Basilea, Tottenham, Schalke, Lokomotiv, en este grup també, en este bombo, està l'Atlètic Club de Bilbao, però no ahir tocar perquè... encara no te pot eh, tocar perquè no se poden enfrontar encara en esta ronda de setges de, de final equips d'un mateix país. Així que Manolo, 18 de la nada de febrer, 25 de tornada, 18 en Mestalla, 25... I dilluns el sorteig I a la una. Dilluns a la una el sorteig demà l'assemblea del València Club de Futbol a partir de les 5 de la vesprada en la fila de mostres on veurem si està Lim o no jo pense que no va estar Lim jo entenc que capitalitzar Meriton amb 100 quilos i imagine que explicar a petició dels socis la política esportiva tan lamentable que ha dut eh, i que ha dut al València a trobar-se com se troba a hores d'ara el conjunt de Mestalla. Per cert, un bon amic i oient, eh, Nacho Sánchez, que diu eh, Enzo Bacali Figulí, diu, i ara causa alfa folgado que se mos acostipa. Pues sí, <laughs> la veritat és que està així, fent un esforç terrible. Així que el que fem és que Folgado ve a tapar-te a casa <laughs> tapa't bé, cuida't, i el diumenge sentim en el València va. A veure què passa, Manolo, a veure què passa. Gràcies, eh, Folgado. 11 i 56 deia, demà l'assemblea del València, les 5. La d'avui ha sigut la de Llevant una Esportiva. Es queda la tertúlia, però com també ha estat per allí, el company de Levant el Mercantil Valenciano, Pedro Valero. Hola, Pedro, què tal? Bona nit. Què tal, com estem? Eh, mogudeta. Sí, mogudeta. Algo més tensa de l'habitual en, el, en el llevant. Sempre -huh. Ah. que Kiko, bueno, els últims sis anys ha sigut un, un passeig en barca que diria que aquell, no? Perquè els números han avalat la seva gestió, Avui també han aprovat els comptes de l'any passat i des de la temporada que ve, el pressupost de la temporada que ve, amb una majoria amplíssima, 98% del primer i 95% el, el segon, però la, la sombra, el fantasma de Robert Sarver pues, ha estat eh, sobrevolant la Junta, sobretot quan el representant del SAM, del sindicat eh, d'accionista minoritari, eh, Valentín Serrats, bueno, ha fet una bateria de preguntes al president sobre el per què no la venda, sobre els plans de futur del, del club, sobre la renovació de l'estadi, sobre el sou que cobra Quiu Catalán en el club, i sí que s'ha generat un, una, un ambient de tensió en la Junta, que ja dic, eh, ha estat sempre dins de, le, de la correcció, de l'educació, però molt més tensa que de l'habitual. Molt bé. Eh, imagina que sí que no hi ha hagut més eh, problema que l'enfrontament dialèctic verbal entre Tino Serrats i, entre Valentín Serrats i, i Quico Catalán i que a partir d'ahir sí els contes han sigut aprovats i no hi ha cap problema. Sí, sí, els contes, ja et dic, el de la temporada passada amb 98%, eh, tots els, bueno, pues el balanç de, del, del club en aquests ingressos, sobretot amb l'ingrés del fitxatge de Keylor Navas, la venda de Keylor Navas, uh -huh. que mm. ens han eixat els contes, i de la temporada que ve amb aquest increment de drets televisius, crec que ara són 36 milions que va cobrar el Llevant, que espera uh mm. -huh. que siguin 40 en el futur, futur, eh, bueno, pues amb els 17 milions que se va gastar el Levante en la plantilla en guany, també amb els 4 milions nets que va guanyar de benefici eh, de superàvit en la, en la temporada que ve, ja t'he dit que hi no ha hagut ningú tipus de, de debat, s'ha aprovat tot eh, sense problema, i ahí sí, els números eh, han sigut per a Quiu Català jo crec que el gran eh, defensor de la seva gestió. Sí, no, per ahí s'ha pogut agarrar bé el president del Llevant. En la part esportiva, anem a començar a sentir a Rubi, que ja està preparant el següent partit i que ha parlat de que está mesa a el equipo del objetivo, que encara están en zona de descens, pero que equipo va mejorando y que poco a poco está en el objetivo. Pero bueno, eh, de momento nos ha servido pues de estar a tres puntos cuando llegué aquí del descenso, ahora estamos ya en puntuación de salir de descenso, estábamos a tres puntos, pues bueno, poco a poquito vamos eh, saliendo de ahí. Me hubiera gustado ser más rápido, sí, pero eh, sabemos que esto no es fácil. Pero esa aquest partit el, Granada. La millora, eh, Rubí Rubí advertís en la del equipo defensiva en cara se encara de incrementar la mayoría en la parte eh, ofensiva. de a ver si conseguimos estar un poco más lúcidos, ya sea en el último pase o en transformar las ocasiones. Pero eso va a ser siempre, porque, porque al final el fútbol eh, todo lo llevas para al final acabar las jugadas. A veces las acabas y a veces no, o a veces ni provocas esa situación. Nosotros Creo que a nivel defensivo hemos dado un paso adelante muy importante, es decir, el equipo eh, pues bueno, está encajando un gol como máximo por partido eh, y ahora pues nos falta un poquito dar un pasito para adelante en, lo que es lo ofensivo. Y por último, eh, sobre el tema de Mauricio Cuero y la segunda adaptación, Rubio es optimista y digo que va pasito a pasar pero la buena letra. Bé, porta dos entrenaments eh, <clears throat> i bueno, eh, adaptant-se al grup, els companys d'en rebut molt bé i també és una persona pues, que s'integra, sembla ser bastant ràpid i en aquest sentit pues, a seguir el procés que li toca ara d'anar-se coneixent amb els companys, els entrenadors, el sistema de joc i a poc a poc. Eh, a més, eh, per a tancar, recordar dissabte 6 i quart, Granada, eh, llevant una esportiva, llevant una esportiva Granada. En el València Bàsquet, eh, la química, entre, entre altres coses, que hi ha entre els eh, integrants del eh, exitós i rècord Manequí d'Aronja, és el que diu John Stefansson que ha propiciat la seva renovació. La química en, en este equip pues, es muy buena. Uh, y dentro del vestuario, eh, en la pista también. Yo, creo que la gente ve esto y, también yo creo que este equipo quiere ganar. Estos jugadores, nosotros eh, entrenamos muy duro cada día, trabajamos mucho ah, y queremos ganar y esto es el clave para el éxito y un eh, John Stephenson que ha hablado de que el equipo encara, toti i números que tiene que son de récord con deia abans, eh, té eh, a terra y que hi continuar la humildad comes es recorda cada jornada el míster Pedro Martínez. Sí, tenemos el, el, pies en el suelo. Ah, nuestras características eh, de los jugadores, del staff, es, es, es, como, es como esto, ¿no? Es, tenemos los, los pies en, en el suelo y Pedro, nuestro entrenador, siempre dice esto y con humildad y todo esto. Y, somos trabajadores y, ah, en esta manera puedes hacer eh, bonitas cosas. Les 12 de la nit i 3 minuts tanquem la primera hora y entrem ja en terreny de debat, de y i Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 de la nit i 4 minuts arranca el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 97 nit, en el nostre programa fins a la una de la matinada. Vos recordo la pregunta que estem fent en el dia d'avui en el nostre Twitter, arroba Esports 97 nit. Quin objectiu penseu que... A, ah, a, ah, perdó, a quin objectiu penseu que pot aspirar el València aquesta temporada? ja sabem que el de la Champions no, per això vos pregunto la resta, com penseu que pot quedar en Lliga, a què penseu que pot aspirar entre els sis primers, entre els quatre primers, no entrarà entre els sis primers, eh, és l'any d'anar per la Copa perquè la Lliga està fotuda, no ho sé, el que vos doni la gana. Arroba esports 97 nit, a quin objectiu penseu que pot aspirar el València Club de Futbol de temporada? Pregunta que li farem ja als nostres contertulis, al tercer quan abaixa que està a punt de fer-ho, però els dos que ja tenim així, ja l'heu sentit la primera mitjana que s'ha dut també l'última hora de l'assemblea del Llevant Unió Esportiva, a Pedro Valero, compañero de Levante del Mercantil Valenciano. Hola, Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, la trabalta? Y ya está por así nuestro compañero también, Juanjo Romero. Hola, Romero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manolo? Buena ¿Qué tal, tú? Molt bé, molt bé. Bé, no me... Cuidado en esa caída que la que tenia Folgado. No, no posa, posat, que... posat al, al... Tots els microbios. Eh, vamos, Ara, lo més impossible. Arturo Lantaranell fumigarà, probablement, sí, sí, sí. val? No, jo venia escoltant en el cotxe i dic, esto se, se va morir en directe. Se mor, se mor, se mor. Sí, directe, de fet, quan estàvem contant com està el tema de les altes i les baixes, ha enviat un oient, un timor que diu, eh, Bacali, Feguri, diu, i eh, Folgado, que està també... Se cae, se cae de la convocatòria. Està, està el pobre cao. Per què venim a contar això? Pues pel informe que vos hem fet en la primera mitja hora del programa sobre el alarmant estat físic de la plantilla del València Club de Futbol. Existeix a hores d'ara la convicció en que el València Club de Futbol ha d'arrencar de, de zero la preparació física. El canvi de mètode que va fer servir Antonio Díaz, el preparador físic de Nuno Espíritu Santo, per arribar, tal i com probablement li havia demanat Nuno, eh, en plenitud al partit de prèvia fa que a hores d'ara l'estat de la plantilla siga l'estat físic de la plantilla, la preparació física de la plantilla, per millor dir, siga inexistent. Jordi Sorlí va tindre que obrar el miracle, sort li va fer falta molta al preparador físic de València, de intentar muntar una pretemporada amb la temporada en marxa, sense temps, en un estat físic, com deia els futbolistes, deplorable i, a més a més, eh, sense eh, mitja plantilla que estan lesionats. Com deia, al respecte del que ja coneixíem ahir, avui sabem que Feulí, amb el peu desfet, i Bacali, per els problemes de pubis, paren sine die, vull dir, sense que hi hagi una data tornada per a, marcada per la seva tornada, fins que estiguen físicament bé, que no tinguen dolor. Demà coneixerem l'abast de la lesió d'Enzo Pérez. Tot apunta a trencament fibrilar isquios. O és de malla sort i no és això, però eh, la sintomatologia apunta, la clínica que diuen els metges apunta a trencament fibrilar en isquios. Mínim, poseu-li tres setmanes. És possible que per a Ipulua, segur, entre Barragán, ja veurem si entren Orban, Orban, i André Gómez. Els de llarga durada, és a dir, eh, Rodrigo i Diego Alves podrien estar per a gener. La idea és que estiguen per a gener. Però torne a acotar. Això són lesionats. El problema és la preparació física. A hores d'ara, el to físic, el nivell físic de la plantilla és inexistent. Hi ha la convicció de que hi ha que partir de zero, de que hi ha que improvisar una, tempo, una pretemporada amb la temporada en marxa. Ja veurem com se fa això. Això ho va fer el preparador físic que duia Valverde quan arriba al València. Pozanco, si no recordo malament. Mm. Però ho té, vull dir, eh, lo de Jordi Sorri és que li estan demanant eh, el miracle d'Espanya és I mira que me parlen de, de Jordi Solí. Me parlen també d'aquesta part positiva d'això, de que l'estat, la percepció de l'ambient de treball és molt bo, que ha entrat molt bé Neville i plantilla, que sembla que és un tio amb les idees molt clares, però clar, va tindre que guanyar partits, perquè si no, a la fi, tot se tors. I tal com està l'assum, va ser complicat que guanyi partits. Perquè, com dèiem, el que s'han trobat és un solar. Bueno, ni el solar s'han trobat. Així eh, que, senyors, la veritat és que l'estat físic de la plantilla és alarmant. Amb això va tindre que lluitar i penar el València, perquè, com deia, podem mirar cap enrere, i haurem de mirar, lògicament, per a mm. eh, fer un, un eh, resum de el per què este fracàs tan estropitós en la Champions League, entrarem en això, però hi ha que intentar alçar-se, caminar i mirar cap endavant. Però quan vas a tirar al sart i a, mirar, i a caminar cap endavant te trobes en que no tens cames per a caminar cap endavant bueno, entonces, jo sense, sense dubtar mm, per supost de la informació que, que dius tu i que estic segur que és eh, bona eh, és que això és, és lo de sempre vull dir, sempre que els equips no funcionen la primera física és roïna vale? i si damunt, <laughs> i si damunt no, no, no, no Sempre que és eh, Arturo que és un tenim bon mestre dic, això passa sempre que destituïs un entrenador Pan se'n va, no. és que estan, és que físicament no, no anaven, ¿eh? entrenaven malament... No, no, quan Jukic, jo recordo lo de Jukic, no? que se'n va anar Jukic sí, i no, no, és que no entrenábamos tota la vida. Tota I per el Pellegrino que tenia aquell Macalla, que era un, que era un fenomen, que havia mm. recuperat la preparació física, i una volta se n'anà resulta que era el preparador físic del món. Vale. El pitjor. Eh, Efectivament, vull dir, que segurament n'hi ha, hi ha eh, jugadors mm, o n'hi ha eh, una preparació que eh, estava preparada, valga la redundància, per a aquesta prèvia de Champions i no s'ha fet bé, tot això me pareix bé, vull dir, jo crec que treballaran, però eh, jo si fora eh, eh, gent del carrer o aficionat del València, jo si fora gent del club, eh, responsable del club, estaria preocupat per el futbol, vull dir, per què és el que va fer També el València. També preocupa, lògicament. Saps? Vull dir, eh, a mi me preocupa veure què és el que va fer el nou entrenador, quines idees du i cap a on anem. Vull dir, perquè eh, lo has dit tu molt clarament, si arriben els resultats, la preparació física ja veuràs com és un problema menor, ja veuràs com l'ànim puja... Ja... És que jo crec que este, que estem en la, en, la, en la pescadilla que se de la cola. No poden arribar a resultats si no n'hi ha una bona preparació. No, sí poden arribar. Que el, el dissabte contra el Barça estàvem morts també i arriba un empat. De milagre, ja ho sé que de milagre, però bueno, arriba un empat. Vull dir, corrient com mai he vist fins ara correr al València. O sigui, vull... Al València la gasolina li dura mitja hora i a partir d'ells ah, no. posicionament tàctic, eh? Vull dir, I el, sort, el, el València, sí, el València eh, eh, té eh, la eh, sort que el Barça ni si aquestes seguides que té no les fa, Exacte. però el València arriba un moment, minut 30-35 de la primera part, que ja no, ja no està l'equip... Eh, els primers 35 minuts era un espectacle l'acordeó que va fer el València. Els 22 futbolistes en 20 metres. Uh -huh. A partir de que València se li va esgotant la gasolina, que li dura, torno a dir, mitja hora de partit, va reculant Manolo, cap darrere li, li, li dona... i va... Però, i, i li dona per fer una... ocupant millor els espais en el camp i li dona per però fer una ja no segona... defensa en la, en la defensa tan avançada i li dona per fer una segona part que, apunta, o sea, que empata el partit en, en una xoa molt bona i que estigui a punt en, en, en els 5 minuts de fer un, un segon gol eh, que haguera sigut pues, bueno, ja la, repera, no? per dir-ho d'alguna manera. Jo el que vull dir és que, que a mi la preocupació que n'hi ha que tindre a València és eh, quin camí a, a, va agarrar el nou tècnic per a que dins dels problemes normals o no tan normals de la preparació física o de les lesionats o de lo que siga, eh, que arriben els resultats, perquè clar, és que el València el que li fa falta són els resultats. I si arriben els resultats, l'ànim serà millor i la prova física se parlarà més d'això. Jo, a mi em passava igual que a tu, que mm, a nit escoltant a, a Neville, el, eh, quan acaba el partit i diu això de que estava, estava l'equip molt mal físicament i tal, me sonava una excusa, entre cometes, barata. Eh, no, no m'acabava de creure i se cuento, però sí que és de veres que després te pares a mirar i dius... Bueno, és que Mustafi eh, ve d'estar lesionat eh, fa res eh, Enzo Pérez estava jugant i estava jugant uh -huh. sembla ser que contra el, el Consell Metge eh... jo crec que se perdona és una de les errades d'ahir de Gary Neville ara parlarem de Gary Neville de lo que li va aparèixer el seu primer partit que no deixa de ser el primer partit val? eh, però per a mi una de les grans errades de, Gary Neville és alinear un jugador que té totes, totes procediments per a trencar-se encara que té un supli que tu demane està mm. de Pol, que de Pol ha estat bueno, eh, no ha ah. jugat, no ha jugat ah. pràcticament res segrestat en, en una presó Negredo, que és que en la segona part que jo dic Negredo quan pegué dos carreres va a acabar mal, va a acabar, va a acabar, vamos, que bueno, no va a poder ganar una Sí, sí, però que, no... que te pasa, mira, dius, que, claro, físicament els jugadors no estan al 100% mm. per a competir, i si això le sumes que vens d'un esforç com és el del partit del Barça, que més enllà de que jugues ben mal, jo crec que el Barça no juga tan bé. No juga molt, molt mal. Juga fluix, però... Bueno, molt mal, que, no, Que un, no, no juga molt mal. Un orgull diferent i tal, però juga bueno, fluixet, però, físic, però físicament és un, és un gran desgast el partit del Barça, si això li sumes a la tensió de ser una final com és la de l'Olimpí Lyon, que és un partit eh, vital i tal, jo entenc que físicament l'equip no responga. Ara, el tema de la pretemporada que ha d'inventar-se, bueno, pues ho té molt fàcil, si ara en una setmana de paro en Nadal, escolta, no hi ha vacances, <laughs> lo siento mucho, no hay vacaciones y a currar. Rubi vingui a Llevant i se n'anà a Oliva una setmana en els jugadors de Llevant, eh? I estic allà tancat i dobles sessions i triple, triple sessió. si asigna que faré para que el Valencia recupere el nivel, pues Neville la de, de donar el pas. Sí, incorpora desde del diario Superdeporte nuestro compañero David Rodríguez. Hola David, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tal? Pues bueno, eh, a voltes este hombre está físico de la plantilla y el que en contra de la primera Millora Que venía escuchándos y, mm. ahora decía que no a, lo que decía Pedro... porque encima el Valencia se encuentra con que no puede hacer esa mini pretemporada porque por, por ley, por convenio, del 20 al 26 de diciembre los jugadores tienen que descansar y, el día 31 hay partido. O sea que no, no le da tiempo a meter ahí nada a Gary Neville. O sea que. Es de Rubiales, ¿eh? <laughs> no, no, ya, una, Jay y es una realidad. Eh, de hecho, eh, eh, el año que viene vuelve a haber más de una semana de vacaciones para los futbolistas en Navidad. Este año ha sido una excepción. Este, este, año, es que no sabían hacer en una jornada que les vayaba porque te vas a hacer el y que le iba a ir. No, y que en el bosque de, la, de, to, el tot va al CSD perquè no estava en arreglo la llei, en efecte balla una jornada, en principi la posen per darrere, se queixa del boque i arriben a la anem a inventar-se que se semblen a Anglaterra i anem a fer un Boxing Day no, escolta, el Boxing Day és en Nadals per a que la família que està en casa pugui anar al futbol junta això és que no, no havia 31 això correcte, que a més el 30 i el 31 que són laborables per a, per, per a que la gent s'entenga eh, i, el que han fet és això pues, ficar <laughs> una... Però bueno, volviendo a la qüestió física uh mhm. -huh yo os he oído aquí semana tras semana eh, tal jugador está o hay varios jugadores que están al borde de la, de la rotura está muy, muy justo entonces lo que dice ayer el, entrenador es, lo mismo, pero de otra forma. porque sentes por Rolando Smith. eh, <laughs> la versión inglesa. Ya sabe Valencia, ¿no? Ah, ah, hay, hay versión... traductor. Madre mía. Sí, traductor. Un traductor eh, traduís del, eh, Valencia al castellano Antes del Valencia al inglés Y otro te lleva directamente al loquero sin pasar por la Ahora para ver del tema del los traductores que es que es un tema que lógicamente la seva importancia les dar en el Valencia Club de Fútbol ¿eh? El tema de la traducción y de i de eh, la barrera comunicativa que existeix ara amb l'actual cos tècnic que està posant tota la intenció del món però que necessita de traductors i això té un problema entre altres coses el pes dels missatges no és el mateix sentir-lo directament de la persona que te'l diu que, passa per un traductor i, mm. i això lògicament eh, pesa 12 i 16, fem la primera pausa per a la publicitat tornem de seguida, vos recordo la pregunta arroba esports 97 nit a quin objectiu penseu que pot aspirar el València esta temporada 12 i 17 Fem una pausa per a la publi i tornem de seguida. Si a Esports, 97 nit. Gary Neville busca la seva primera victòria en la 97.7 ràdio. Diumenge des de les 3 i mitja el València juga a Ipurua amb la necessitat de no sumar 4 jornades en Lliga sense guanyar. A Ipurua i a les 4 de la vesprada, Eibar-València. Viu de la madre de Manolo Montal y Salva Folgado una nueva jornada futbolística y en Valencia. Recorda, Eibar Valencia, Sports 97 el partido, el teu equip, la teua radio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Casco, Fotopro y Toyota Valencia. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada con 37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza. ¿Cómo estás? Soy Lucas Orban, jugador del Valencia. Nosotros correremos, defenderemos, marcaremos goles y siempre dejaremos la piel en cada minuto. ¿Y vos qué vas a hacer? Consigue 30 collarines de Estrella Dam para venir a Mestalla a apoyarnos. Reúne 30 collarines promocionales de Estrella Dam y consigue una entrada para un partido del Valencia en Mestalla. Estrella Dam, cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el Sport, esta es la tegua cita Sports Esports 97 el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit, 20 minuts, continuem en el nostre programa, en Esports 97 nit, fins a la una de la matinada. Estàvem comentat de la drama en l'estat físic que n'hi ha a l'Eltran en el València de futbol, la convicció total i absoluta que Jordi Sorlí ha d'intentar taules de la mànega, una pretemporada amb la temporada en marge i amb mitja plantilla lesionada. La idea, com dèiem abans, senyors, és que si no en cauen més situació que ningú a hores d'ara pot assegurar per a gener buidar la infermeria però buidaríem la infermeria no solucionaríem el tema físic que es una altra cosa el Valencia tiene un problema muy gordo porque en octubre quizá puedas rectificar una preparación física ya luego al final por algún eh, sitio te, te, saltan las costuras, pero bueno, puedes sacarlo adelante. Pero a mitad finales de diciembre, que, que se planta ya la situación con el parón y demás, ¿Qué, puede hacer? ¿Qué, prioriza? si, si, se pone a recuperar jugadores, a, darles un poco de, frescura, cuando quieran volver a estar bien, se acaba la temporada. Si aprieta ahora, después de Navidades, para coger, porque necesita el, el equipo resultados, en marzo, no sé, allá puede tener sucursal en la fe al paso que va. Entonces, <laughs> eh, ¿por dónde por dónde estiras? En este caso, más que manta, eh, no sé, es una toalla de, de baño, de, de, manos, lo que lo que tienen. Quiero decir, no le llega ni para los pies, ni para la, cabeza, ni para nada. No, y sobre todo en, teoría, bueno, en teoría, casi segur no crec que pase este dimecres ninguna debacle més no. <laughs> en, en la Copa, però que, que bueno, arribes al mes... le vendría bien a Valencia, eh, eh, Arribes el mes de, de Chener i per lo menos les dos primeres setmanes tens doble partit, uh -huh. perquè jugues Copa, Lliga claro. i Copa si després d'això també la passes ja tens tot el mes en, en, en partir dimecres, diumenge o, o dissabte, dimarts I, o dijous. I a partir de febrer torna a l'Europa League. I, en, eh, i, el 18 i el 25. Exacte, i després eh, eh l'Europa League, o sigui sea, que s'aprofita tota aquesta parada de, eh, diguem, de competició continental uh mhm. -huh. per a jugar la Copa, no? que en teoria és un bon camí també per arribar a objectius en guany, no? O sea, és de veres que té poquet, però bueno, eh, lo que ja m'ha també abans, s'ha arribat a aquest punt, n'hi ha que, que buscar solucions, i jo insistís, a mi Mm, jo tinc interès en veure quina la solució futbolística perquè jo he reclamat així moltes vegades que per a mi el gran mal que tenia el València en un no era el futbol, no eren més coses que, que un futbol molt dolent, i, i bueno, a veure quina és la, la situació que, que el nou cos tècnic pues, eh, imprimís o, o vol fer en, en este equip. ¿Te pinta que el Valencia habrá de, fi, de, fiar o tot al, al talent, a la individualitats, a que Parejo o Alcácer que no, Manolo? Que no sé si habrá algún fichaje en el Mercadier. Yo la pinta que te No te té molta es que Meriton dona per conclusa a este punto de la temporada la, la inversión. La más <laughs> igual, no? más igual Leijun aclara si va a haber fichaje o no en, en pero... pero... tú ves, eh? Pero ahora que, solo les queda fiar o total al, talento de, Alcácer de Negredos, de Apures, de Parejo, De Chuaors, que pueden tener algo distinto Y asumir que el equipo No irá de menos a mes eh, Comenzar a trabajar pensando que el equipo va a acabar eh, sí o sí ve el final de temporada, es mesos de abril y match Y ya está Y es que no, va a quedar mes Si no te juegas nada entonces, ¿para qué te sirve? Es que el equipo está en una situación en la que va con el gancho ya no hablo físicamente, hablo deportivamente. Entonces, si pierde 6-7 puntos más con la zona Champions, llegar a abril y mayo y tener que remontar 10, bueno, no sé, eh, igual se caen los que eh, los que están ahí arriba de forma estrepitosa, pero si no, no, va a servir para nada. Al final, en cualquier caso, lo que tenía que hacer, las resetes no son mágicas ni son... Ni son eh, yo creo que es sentir común. O sea, en el fútbol Multes Vegas, lo que falta es que, que pren les decisions i que rep les, les instruccions ho facen en naturalitat i en sentit comú. Vull dir, és que jo crec que este equip com està pensant... I a temps. I a temps. Bueno, però a temps... Vas a discrepar. <laughs> A temps, jo crec a temps que, este que Este equip es troba tan malament que li fa falta alguna resposta més en la seva direcció que el sentit comú. El sentit comú és no, però, opera bueno. quan arranques, o a quan les coses van no, eh, més o menys normals, no estropear-les, no, no, no fotre-les. Però en, un, en una situació en la que jo estic veient tant en el València, jo eh, ho he dit des de migdia a la tele i ho torno a dir ara, eh, podem llepar-se les ferides de la Champions. Ai, quina pena que ja no estan... Però és que ja no, o ja no, no, no té no, remei. No Ara, ara és mirar cap, no, però, ara és mirar cap endavant. jo quan parle... I jo crec que i veig a l'equip tan xuster de tot, de físic, de futbol, de mentalitat, que crec que entrellar només no se va treure això endavant. Bueno, jo quan parle de sentit comú no parle de que això servisca per a traure el, uh -huh. el, eh, ser campió de Copa, arribar a la final de l'Europa League i, i clavar-se en Champions... No demanen una... això, demanen, demanen no, no, entre els però, primers. però el que tu vull dir és que el sentit comú jo el reclame per a començar a caminar i a veure on arribem. Uh -huh. És a dir, no començar a posar eh, jugadors... No, no la meta, no, no, posar alineacions i jugadors en sentit comú, no fer nunaes. Es que se hicina, no fer-ne posar a, dir, anem a jugar Dos mil una línea de tres y de, al que hacer a no, però no, no, que, fuera Isina el problema Yo creo que en uno de es que feia les faría la mayoría de valencianistes pues posar a eh? Nilo el eh, de, de sí, bueno, titular algun, quan, eso no tiene sentido común. Y ara yo yo creo que eso es lo que le falta al equipo Y ese el que si yo estuviera dins de secos Technic Enviaría al vestidor anem a fer les coses normals, que abans no se feien. Doncs pues te dic que si missatge sabe més. Vale, pues, pues, si això està passant, jo crec que va per el bo a mi. dic, Ara hi ha que... una predisposició absoluta perquè ha caigut molt bé este cos tècnic en aquest problema. Entrarem en el, en el, en el, en aquest problema, no en aquest aspecte. Entrarem en els problemes, que són els de comunicació, però en efecte, la predisposició és total perquè el veu en un tio en idees clares, respectuós amb tot l'entorn, que emana naturalitat i que pensa que des de la naturalitat... Eh, vaig a fer una, un, un, una, una acotació per a que veges eh, com és este xicón eh, o este senyor, perquè ja que senyor eh, per tot el que ha guanyat en esta vida, ja que tindre un respecte però Gary Neville eh, entén o percep, té la percepció en el dia a dia empater amb els empleats que com el seu nivell d'ingrés de la majoria és fluix fan un esforç per a comunicar-se amb ell i ell el que té és ganes perquè ell pensa que és ell qui ha de fer l'esforç per a comunicar-se amb tota la gent que treballa en Paterna. Vull dir, eh, ja sé que podria semblar ah, pues no té molt de mèrit perquè és el que arriba sí, en efecte, però altres amb molt més currículum eh, se pensaven que estaven damunt d'un pedestal mm. i este almenys, que és qui és en el món del futbol que sabe com a entrenador no és ningú perquè és la realitat mm. acaba de dirigir un partit i l'ha perdut el gol contra l'Olimpí de Lió i això són fets però sí que dona la impressió de la naturalitat del respecte i de fer ell de la seva part i posar de la seva part per això el que diria Juanjo el missatge és naturalitat i si el missatge s'ha més ja des del cos tècnic digues Pedro jo per el que deia Juanjo que estic d'acord en que quan un entrenador entra en un vestidor nou ha de transmetre aquest missatge de aquí pues això contem tots des de zero vaig ser un tio just i el que se guanya va jugar i sentit comú i tal però referint-me a lo que ha diu Manolo i perquè ahir t'escoltava quan després del partit i ya, ya que es amigo de, del jefe, de Peter, del fenómeno, pues ya que con va venir Peter y e van a, a, a el Mestalla, el juvenil y tal, el yo yo que Neville podría decirle a naturalidad que dios tú Peter, el nivel de la plantilla es bajo. Pues un de... has hecho un equipo muy flojo. Yo llego aquí y me voy a ir en junio porque todos saben que te pinta de que Neville en Chun van a Arsen, porque es lo que paréis. Peter, que sepas que el tío que te está asesorando ha hecho una plantilla floja. No, no, yo creo que es el tío adecuado para decirle, Peter, yo me voy en junio, pero piensa que este que te ha hecho la plantilla este año, te ha hecho una plantilla flojita, ¿eh? Igual es el tío que puede decirle eso a, Peter Igual es la persona que puede abrir el a, Peter Lim, Más ya de la percepción que también te ya la Ijun, Y que probablemente ella ya te clara también el tema, el que pasa es que yo también creo que ella te que Peter no te tan claro con ella, puedo l'Eijun comença ja a percebre que el futbol no és eh, un negoci com la resta dels que té el holding Meriton que es puga eh, analitzar fredament des de paràmetres eh, netament empresarials. Vull dir, eh, probablement si fa un any a l'Eijun li hagueren explicat que guanyant 3-0 li anaven a, xiular i que empatant a un li anaven a aplaudir, no ho entendria massa. <laughs> Perquè és cert que baix una perspectiva uh mm. -huh. empresarial no té massa trellat Després hi ha una sèrie de condicionaments que fan que el futbol en efecte no sigui un negoci a l'ús, que jo crec que l'Aijun ja comença a dominar-los, ja comença a tindre aquesta percepció de que el futbol no és un negoci a l'ús. Però de la mateixa manera, i és una cosa que vaig escriure en el teu diari este, este dilluns, eh, perquè és la impressió que em dona sentir la d'ella en la roda de premsa del dilluns passat, quan eh, s'anuncia la destitució pública de la renúncia pública, que al final és un cessament de, de Nuno, també tinc la impressió de que ella té la impressió de que l'IM encara no ho veu aixina i és tan clar que no ho veu aixina com que torna a aplicar els paràmetres que probablement li han fet acumular aquesta fortuna per al València, és a dir, en Jordan d'anar a per un entrenador contrastat fa el que ha fet fins ara, que és que és el que probablement ha fet en les seues empreses eh, di dipositar no? el poder en la gent de la seva confiança en este cas, en Gary Neville que és una de les fases famoses de l'Aihun, el entrenador el va triar el senyor Lim mm. evidentment, quan vegirem el nom deia en efecte, l'ha triat el senyor Rim no ha mentit, 12 i mitja, fem una pausa per la Publi, eh, vos eh, llegim tots els missatges que heu enviat a veure què penseu o a quin objectiu penseu que pot eh, aspirar el València i encara continuem pensant eh, i raonant al voltant del València si Neville li ha dit me diuen que avui han dinat almenys Phil i Peter Lim han dinat demà veurem si està Peter Lim en l'assemblea i veurem què li han dit el que sí que puc assegurar, perquè m'ho contava un periodista anglès que no que menja de 12 dies amb Gary Neville però eh, sí que és cert que eh, té accés al seu entorn que l'IM i Neville veníem xerrant d'esta plantilla ja com a poc des de fa dos mesos 12 i mitja, fem una pausa i tornem, vinga Gary Neville busca la seva primera victòria en la 97.7 Ràdio. Diumenge des de les 3 i mitja el València juga a Ipurua amb la necessitat de no sumar 4 jornades en Lliga sense guanyar. A Ipurua i a les 4 de la vesprada, Eibar València. de la madre de Manolo Montal y Salva Folgado una nueva jornada futbolística y en Valencia. Recorda, eibar Valencia, Sports 97 el partido, el teu equip, la teua Radio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Casco, Fotopro y Toyota Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Ya tengo el regalo de Navidad ideal para todos y además me sale genial. ¿Seguro que es original? Pues sí, es el pase anual de Biopark, porque al comprar el de adulto te regalan el infantil. Vaya experiencia para todo el año. Pero lo más importante es que el pase anual de Biopark es el regalo comprometido con la naturaleza los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio Vinga, al Twitter, la pregunta a quin objectiu penseu que pot aspirar el València Club de Futbol esta temporada? A Osías Chile diu mantiene la categoría. Moisés Masajista diu entrar, eh, a entrar cuarto en Champions. No hay equipo para nada más. Equipo malo y falta de calidad. Domingo Úbeda, a ninguno, Manolo. Esta plantilla está rota. Miguel diu, recolló, sí que estem fotuts. Més, eh, Miguel diu que sigui una pretemporada de la 7-7 i un, máster para per a Gary Niville. Eh, alguna any el València fichará un entrenador fet se hará de pagar Masters. Eso ho Jesús F. diu, o fichamos vía urgencia dos jugadores top, organizador y mediocentro defensivo, o no quedamos ni sextos. de acuerdo en organizador y mi defensivo pero yo yo creo que no van a haber este, este invierno Espartano diu que sea listo y no quiera jugar ya al ataque. Valverde lo encontró igual y estuvo un mes jugando a la contra. Migue diu eh, acaba de contarte el 30 de junio Será la pretemporada de un alto entrenador. Carlos Cervera Ortiz, el típico tópico, pensar partido a partido y al final veremos dónde estamos. Espartano, analizando el partido del otro día, he visto errores graves por parte... Eh, perdón, eh, por errores graves, perdón, aquí, por parte del, equipo de colocación y por falta de físico. Eh, Jesús F, para estas cosas es necesario Méndez, puede traer a figuras ya hechas si quieren. Vicente Compán, Diu, evidentemente no me he entrado la pregunta, pero no creo, temporada perdida. Eh, Francisco Gómez Dio, lamentable Está físico de la plantilla, es veu a kilómetros este equipo está mal fe Desde que no asumía todo el poder. el poder. Espartano no me pierdo ni un detalle, pero solo digo que Jordi Sorlí no me parece que sea el indicado para reconducirlo. Pues a mí Cree que te engañes eh, Porque todo el mundo parla maravillas de Jordi Sorlí. Eh, Enrique Andreu Cres diu que se acabe la temporada... diu, esperemos a que se acabe la temporada pronto no hacer mucho el ridículo. Un equipo no se hace solo con porteros. Naidiu temporada, de temporada perdida, nada. Eso se, se remonta y se entra en Europa. Andreu F. Albert, el Barça aspira a clasificarse para la Champions, sería lo máximo. Víctor Moreno dio a no baixar a Segona. Eh, mes José diu esta temporada está difícil por el mal legado de Nuno. Habrá que ver si Gary puede hacer pretemporada y despegar. Stevie Che diu neteja i noves incorporacions. Oxigenant el joc ofensiu. Tenim molta Lliga i Europa League i Copa. Amunt, València nou cicle. Miguel diu pretemporada no és del València. El màster de Gary Neville no té per què coincidir en les dates de finalització. Santi Brau eh, eh, que es queixava del podcast però que ja ha vist que estava penjat... Eh, Marcos, Marco Valles diu eh, eh, renunciar a UEFA Copa eh, y Copa para ser cuartos el año que viene. El físico nada para más. 10 lesionados titulares con molestias. ¿Qué narices ha hecho el anterior entrenador? Miquel Llopis diu la prioridad es en a ser cual Y arribar el medio imposible en Copa y Europa League. Salvador diu, cuando Gary conozca bien la calidad de esta plantilla, se va y no para de correr hasta llegar a Manchester. Chafacharcos diu, tú eres un cachondo, diu a J. Pelés. Eh, Nacho Sánchez diu Enzo Bacari, Fegulí i ara Folgado, que se està constipant, en efecte, un tabardo important. Valente CF, eh, que se dona, fa eco de la informació que han donat sobre l'estat físic d'Enzo Pérez. Portes diu, me da la nariz que esta temporada va ser una, una temporada perida, borrón i cuenta nova des de ja. Eh... Tony González Berrio diu, si quedamos entre los cuatro primeros en la liga me doy con un canto en los dientes. Alberto Peinado diu, el objetivo será el que marque los jugadores, ya que la afición siempre quiere lo máximo. José Vicente C. diu, eso es por entrenar mal, así que solo haga mirar que costó a precio de crack y salió rana. Eh, Borja Melquizo diu que el objetivo es Europa League. Eh, Juan Nau diu, como mucho y siendo generosos a la séptima plaza aspiramos. Y ojito con flirtar con el descenso. No olvidemos la temporada 7-8. José A diu l'objectiu és mantindre's i soltar l'astre dels jugadors que no aporten o no volen aportar Feliu diu es pot arribar al qual lloc i equip, Parejo, Danilo André i s'ha de ser el tribot que ha de donar-li continuïtat Marco Vallés diu cuarta plaza en la Liga. El Valencia no está para competir en dos competiciones. El que viene planificación, planificación, eh, planificación y Amun. Y Andreu igual. eh, clasificarse para la Europa League, al igual que Carlos Pérez Monzón, que diu, soy optimista, estamos en tres competiciones y podemos entrar en Champions. En efecto, eres muy optimista, amic. Eh, no cap, no cap eh, dubte. además parlant, arribar al tema del, Twitter, en efecto de lo que le ha de decir Gary Neville, que pero Pedro Valero, igual es el que le pot abrir una miqueta al ulls i dir mm, el que te hace la plantilla eh, te hace malamente pero sobre todo yo creo que ahir sí que per damunt de que algú li puga dir ara això sí que me dona la impressió de que, que el València se pegarà la tosola davant del seu propietari sí que probablement ha fet reflexionar a l'Ima en l'aspecte de esta és la meva obra vull dir, este és l'equip que s'ha construït baix els paràmetres que jo he indicat des de això, des de este estiu on ja directament prenem totes les decisions el grup en el que jo tinc confiança que era Mendes sin uno Sí, sí, bueno, eh, ahí estava el fet no, de que es de veres que Mendes i Nuno, el tándem, li va complir el, el primer any objetivo de la Champions, al menos eh, per a la prèvia, però en guany, i ese tándem, Nuno Mendes ha fallat, i, i l'IM va, va, a va comprovar en primera persona. Uh mhm. -huh. Haurien de saber realment quin és l'objectiu de l'IM o què és el que l'IM espera del València Club de Futbol o què espera de la seva compra del València Club de Futbol per a saber què sentiria l'IM eh, l'altre dia de Mestalla, i de Mestalla si el que l'IM volia era fer un València que guanyara el títol, vore, un, vore el València entre els millors, entre la l'elit, veure el València entre els 8 millors d'Europa, l'IM ahir acabaria, jo almenys acabaria preocupat. Ara, si el seu objectiu és un altre, si ell només espera de València un rendiment econòmic o espera utilitzar-lo com a escaparate de futbolistes, si bueno, pues, si igual que no se m'ha preocupat. Perquè aquesta temporada va, va palmar pasta. <laughs> perquè a la fi eh, més enllà de tot, no hi ha que perdre de vista una cosa. Això és un club de futbol. És un negoci, és una societat anònima esportiva. No hi ha dubte. Però si fas bé les coses, guanyaràs pasta, i si es fas malament, la pedràs. I s'han no. fet malament i li va costar diners de la butxaca a Peter Lim. Demà veurem si Peter Lim està en l'assemblea, jo pense que no estarà. Va ser l'Aijun qui si tenga que menjar el bou i el sapo, mai millor dit, de eh, sentir-se de molts aficionats Vosotros han fet fora qui han fet fora sobre todo més que fora, a, que fer fora el club, les claus del club El mans de Jorge Méndez y eso se va a tener que sentirte mal a gent de Meriton el no pues yo lo que quiero lo que quiero oír mañana es qué contesta Leijun a cuál puede ser el plan de negocio del equipo si el Valencia no entra en Europa el año que viene es una buena pregunta pero Leijun de más sí porque, ahí no hay negocio posible por ninguna parte. Jugadores depreciados, eh, muchos menos ingresos. claro, mm. eh, vamos, por ejemplo, ahí yo tengo claro que André Gómez está vendido. se ocurre eso, André Gómez está vendido. Y mm. Mustafi seguramente también. Y, si no, igual también. ¿eh? por eso, pero digo que, ahí ya en ese en ese escenario yo creo que depende de la temporada, porque va a ser y Y ahí habrá beneficios para el señor Lin con esos jugadores. Lo que pasa es que lo que se quedará aquí será un poquito desértico. Y, estos días he pensado un par de veces eh, en la frase que se ha utilizado justo antes de la destitución. Bueno, llama. O destitución. Sí, sí. La marcha, ¿no? mi, mi, destitución, diría yo. Porque, falta sí, sí, sí, no, claro, pero como lo, disfrazaron de dimisión. Bueno, eh, de Nuno, que era que, la, la, victoria en 2 podía haber hecho daño, había hecho daño, se pensaba que había hecho daño incluso en el vestuario porque había Mm, mantenida, no, en el Y había y había ese eh, pues, Este es el vestidor, ¿cuán de mala afecta esta victoria? Pues mm, para mí esa victoria no hizo tanto daño como el gol de Alcácer en Almería. Mm. Porque ese gol, primero, estaba una temporada en la que tiras la Copa del Rey porque ya eres una ruina física y al final te mete en la Champions y además legitima el proyecto del IM, todos los fichajes, el, proyecto del IM me refiero Nuno, Méndez y ahora el Valencia está pagando todo eso y lo que queda es aplicar la lógica dentro de lo que cabe, por ejemplo, en el sentido táctico, aunque claro, el señor el señor Gary Neville, un jugador con un currículum casi incomparable, pues hasta anoche tenía los mismo, la misma experiencia de los banquillos que yo. Entonces, no sé si le va a dar para aplicar la lógica táctica bueno, a corto plazo. sido segundo de la selección inglesa? <laughs> Yo hablo como primer entrenador. Vale, ah, perfecto. Eh, <laughs> Así que... Bueno, yo, yo En ese sentido, no sé, porque Físicamente, lo decía antes, se pueden poner paños eh, calientes e intentar arreglar. Lo único, lo más a lo que se puede, lo más importante a lo que se puede agarrar ahora mismo el Valencia es a que su entrenador junte líneas, ponga lógica al desgabey táctico que había hasta ahora y a partir de ahí, pues corriendo menos o corriendo los momentos más correctos, eh, pues, el equipo crezca físicamente indirectamente, vamos, y, a partir de ahí que pueda luego mm, aportar también una mejoría directa física y los resultados empiezan a llegar más allá, y ya con esto Ilvano todos los temas, con el nivel medio-bajo de este equipo, que, lo lógico es que no dé para meterse entre los cuatro primeros y, yo, en eso no estoy de acuerdo. ¿eh? Yo, yo, yo, sé que el Valencia no te... un, per dir com, com dia un equipasso, com dia Paco Roig, eh? no, no té un equipasso, però jo no crec que el València eh, tinga pitjor equip que el Villarreal, que tinga pitjor equip que el Valent, que el Sevilla, que tenga pitjor equip que l'Aite de Bilbao, que tinga pitjor equip... O sea, una cosa és el rendiment, una cosa és el rendiment que està donant, que ara eh? mateix te fa pensar que pot ser pitjor. I, eh, i, i per això dic que, per, per posar un poquet de, de, de llum en, en, en lo que queda de temporada, sense, i, i precisament ho faig jo, que jo he sigut molt crític l'any passat en això que estàs tu dient en estos micròfonos, i, i en guany ho he dit moltes vegades, que l'equip no jugava a futbol i que l'any passat, en, la, en el rècord de punts que Manolo sempre mia, no, no sé què, deia, no, Almeria, Alcácer. Esa és la realitat. En, en 2.000 punts, Almeria, Alcácer. Però, dit tot això, pense que la plantilla no és tan roïna com pensem o com se veu en el camp i que, a més, ara no és moment de plantejar els objectius. Aunque parega una, una, una contradicció, és moment de partit. Alçar-se i caminar. De, de, de començar i de, i de tindre clar com se pot, de tenir clar, de poder intentar anar per un camí i a veure si els resultats t'acompanyen. És molt complicat, ni, no, no serà una qüestió fàcil, hi ha molts lesionats, hi ha esa, esa, esa, esa eh, mancança que n'hi ha de, de tema físic, però, bueno, és el moment de dir, a veure, eh, eh, tu planteges, hacer és el davanter, o el segon davanter de la selecció espanyola. Eh, Gallà és un jugador que no està bé, però que és, és un bon jugador. Mustafi, jo sí que estic d'acord la, la, el substitut d'Otamendi jo crec que ha sigut un dels claus d'un de, de, poquet del debat defensiu uh mhm. -huh. perquè no està donant el, el, eh, el que se pensava però avui Mustafi està en molt bon nivell jo crec que Javi Fuego i Parejo tenen que anar a més, vull dir, jo no, André Gómez, si xua al nivell que xua l'any passat, és una peça molt important, vull dir, t'estan, te dicen jugadors per a... Per a no és tan mala plantilla. Per a, per a estar lluitant per aquests objectius, però que ara mateix no té que ser la prioritat dir, no, tenim que arribar a l'Europa League, a la Champions o a la final de Copa, no. Ara és moment de juntar-se, com dius molt bé tu, de, de lo que se fa tots els quan estan en crisi, que no te facin gols. Lo primer és anar a Eibar i la teua porteria a zero. Si tú fas uno, pues bueno, pues ve. Y si no, bueno, pero no te han un gol. Pues Eso por, talento al Valencia le da para ganar fácilmente a 10 equipos en la liga. El talento ofensivo me refiero, porque Negredo, Alcácer, André Gómez, te da para ganar. Si tú estás firme atrás, a 10 equipos. El problema es ese salto de calidad y, y, hasta la disyuntiva que ahora se plantea de estamos tocados, pues, prácticamente, porque estamos ahora mismo en, una nebulosa entre la marcha de Nuno y la llegada de Neville, y tocado físicamente, eh, entonces, ¿qué hacemos? Eh, ¿Dejamos la Copa y la Europa League, como han dicho algunos oyentes? Que, por lógica no se supone que, se debería hacer eso, pero claro, por otro lado dices, es que esas competiciones te pueden servir para ir cogiendo confianza y, para ir rodando. Y, te, pueden donar, en un momento dado, si, si le pegues la vuelta a la situación, eh, son un trampolín. Si no, son un, ya eh, eh sobre la zanja un poquito de arena. Entonces y que, es que, y fa mal, eh. Fa mal en un partido de copa contra el Español o contra el Celta, que una cosa es el Levant que tira la copa y palma contra el Español y ya está y no pasa nada, pero que el Valencia tire la copa o la tire o perga como contra el Español. No, això, però això fa mal, eh? No, la va tirar contra això el Rayo. mal. A la Champions, no, se... Benche. A la se li oblida que el València palma contra l'Espanyol la Copa, eh? No, eh. saben que palma contra l'Espanyol. És clar. un equip que tu tens que guanyar. Perquè tenies el camí absolutament expedit cap a la final. Claro, claro. I si en l'Europa League te toca un equip mitjà i tu no eres capaç d'eliminar-lo, de, de crec que està clar que està la justificació de vamos a entrar en la Liga, anar, però anar fa mal. Creixent, sabedor que Valencia no és cap de sèrie en l'Europa League, torna a repetir per si algú encara no ho té clar, posibles rivales de Valencia, Bayern Leverkusen, Manchester United, Porto, Olympiacos, Liverpool, Rapid de Viena, Krasnodar, Molde, Braga, Naples, Lazio, Basilea, Tottenham, Schalke o Lokomotiv Son els que le pueden tocar la Valencia. Yo mm, así. pelletes en dos. Fácil, cap. Sporting de Lisboa no, no, no cabeza de serie. No. Va al, va el Pues mira, ese para mí es uno de los mejores equipos de la competición. Pues a l'València li, li pot tocar un dels 4 millors de Champions 4 millors tercers que venen de Champions que són l'Everkusen, United, Porto i mm. Olympiacos i a partir d'ahir si se vol, diguem els, més, els menys complicats podría podría pero, en, cualquier caso podría ser el Lokomotiv el Rapid de Viena pero, Manolo eso son dentro de dos meses exacto es que, tienes que jugarlo ya, ni de anirem Ya ni de claro, Es que tienes que jugarlo Es que puedes estar lluitant el descens en febrero... sí, sí, sí claro. o puedes haber... no, sí, es de no, tienes razón y entonces decides entonces decides la copa lo que tienes ahí esa lluita por el descens que es la 82-83 y en la UEFA arriba casi no, a les semifinals. Perdona, perdona, I quan guanya la Copa, al Getafe, la jornada sí, següent se jugava perd en Bilbao i se carreguen... Sí. I, se carreguen I entra Boro a, a, a, en el ganivet, en, en, en la cancha en el gol... Perquè, perquè, perquè si pagaves contra Osasuna o, o el següent contra el Saragossa anaves per l'aire. 12 i 48, fem una pausa i rematem el programa, vinga. Ven a Basauto antes del 31 de diciembre y encontrarás una selección de vehículos Volkswagen nuevos a precios tan increíbles que puedes ahorrar hasta 8.000 euros. Avenida del Puerto 11 y San Vicente, esquina Giorgeta. Basauto, tu concesionario Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono para adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. Gary Neville busca la seva primera victòria en la 97.7 ràdio. Diumenge des de les 3 i mitja el València juga a Ipurua amb la necessitat de no sumar 4 jornades en Lliga sense guanyar. A Ipurua i a les 4 de la vesprada, Eibar-València. Vive de la madre de Manolo Montal y Salva Folgado una nueva jornada futbolística y en Valencia. Recorda, Eibar Valencia, Sports 97 el partido. el teu equip, la teua radio. Patrocinen Ferto y Productos del Arte. Colaboren Casco, Fotopro y Toyota Valencia. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 50, una de les situacions que eh, te fan albergar optimisme eh, dins del problema que estem contant-vos des de les 11 i mitja de la nit, que és el alarmant, alarmant no, mentira, l'inexistent estat físic de la plantilla del València de Futbol. Eh, deia abans Juanjo, des de la tranquil·litat, des de la cordura, en efecte, i se missatge ja l'ha donat el cos tècnic però també és cert que hi ha una tanca fonamental que és l'idioma és cert que este tio està alçant-se este tio, perdó, és cert que Gary Neville està alçant-se a les 6 del sí, matí no estàs en el bar, home <laughs> està alçant-se a les 6 del matí per anar a aprendre castellà tots els dies però tot i així... Però no n'hi ha més hores, vull dir, perquè... Va, <laughs> és que, és que, pues perquè ja a lo millor la resta d'hores la té... No, no, però que me fa gràcia... Les té en Price, a lo millor... de marketing ahí. Sí, l'esforç. Vaig dir una cosa, jo per màrqueting no mal a les 5 del matí. A ver, pero habría que comprobar que a las 7 de la mañana tenga... Ni per watching, ni per running, ni per... Vamos. Tendrá que dormir, ¿no? Yo casi preferís que Dorga que, que, que a lo es hora de A las 2 de la tarde Manolo no lo podía recibir clases, a las 4, a las 7 de la tarde habrá alguna hora. Ho té tot, Porque sí, la primera reunión en Boro, el diumenge després del partir contra el Barça, arrancava de matí, però de matí de Vic, sobre les 10 del matí, i Boro ixia de la reunió parlar amb ell, que després l'entrevistarem, al voltant de les quasi les 11 de la nit, eh? que Boro tiene mucha más experiencia que, que Neville como entrenador. Le tenía que Sobre mucho... todo lo que tienes moltes coses i a lo millor Neville ya cosas coses que le esté horas que le esté eh, ocupada esperar tres coses i també sé que a lo millor per no és Eh, a les 6 del matí un esforç tan gran es que, es eh, perquè ja no m'hi necessita a les 9 eh? és anglosajón eh? els britànics tenen horari no vas a comer hora de xitar si no vas a ser <laughs> lo mal és lo mal és el professor que té que anar a les 6 del matí a donar-li classe el professor sí que ho <laughs> si sí li paguen si li paguen bien o professora ser vull dir de València donar-li una bona al València perquè igual que el traductor del dia de la eh, presentació de Neville pues a l'home li ha arribat justet, amb tot el carinyo ho dic, el d'ahir era un fenomen. El tio que anava traduint simultàniament amb dos segons de retard sobre el que anava dient Neville, me paregué un autèntic fenomen, i a més el sistema a les ràdios i a les teles, la veritat és que mos facilita moltíssim el treball. Quan hi hagués que pegar un pal se dona, i quan hi hagués que donar una bona cabina de comunicació, en este cas per l'encert de traductor simultani, crec que també hi ha que esperar Però, arribar... Manolo, I eso la UEFA, la ah, aún no, no, o sea, jo és que me lo planteo muchas veces, no debería haber obligado desde el primer momento de hace 8 o 10 años por lo menos. Bueno, estem parlant... Una cosa es la traducción que te UEFA, que té siempre traductors al costat. Sí. L'altra cosa es la, traducción que el València ja incorpora desde ya sabedor de que Gary Neville no, la idioma, A la señal de audio y tal. Pero que eso en la ONU lo llevan haciendo 30 años. Quiero decir, eh, si yo soy entrenador y voy a... Pues que Damián será colegueta de Kofi Annan y le habrá copiado el... Por eso lo que se podría hacer... De, y en la UEFA, digo porque... Gianni Infantino no será colegueta de Kofi Annan y no le ha, En la, Champions... copiado la idea, que es molt bona. La, rueda de prensa de Champions son no se pot seguir. I que tiene un molt bon traductor, perquè a mi m'han explicat una miqueta com és mm, maneja el món de les traduccions, i hi ha moltíssima penya que siguen bons traductors, quan se tracta de futbol, diuen que no se la juguen i que no volen traduir. De fet, eh, eh, me contaven el otro día... Eso me lo tienes que explicar luego, fuera de micro. Sí, que sí, no. muy interesante, bueno, ¿eh? ahí, ahí, está, ahí está Mourinho. Ahí está Mourinho. En efecto, Mourinho era traductor. El, eh, el, la traductora o el traductor que té Valencia en Bélgica el fananar desde Barcelona y era el quart. Estos primeros digueren que no. Sobre todo después del que pasa a Mel Gent en Mestalla, Mel el de del Gent de Mestalla. Eh, que también llegó una traducción tan bueno, surrealista del tema. Y la mujer que tradujo a, a Lei Jun, creo que fue, ¿no? En, la primera rueda de prensa. No, la que va habitualmente en Lei que es una señora de una edad, etcétera, etcétera, eh, que va siempre molt pentinar, se ve la, la tia passar per quan li toca, fa bé, si matxe, vull dir, me pareix molt bé. Eh, és cert que traduís també molt bé, ho fa molt bé, perquè fa una traducció quasi simultània, eh, correlativa, crec que diuen, en, en, eh, crec que és el... Tu eres l'experto, l'argot. La paraula que empleen, però també és cert que jo, per exemple, jo sé encara l'Aihun, i li, vull dir, el fet de que l'Aihun no siga nativa anglesa mm, mm. facilita molt més les coses a l'altre. Vull dir, jo a l'Aihun eh, la sent parlar i l'entiendes. Y le, a, li entenc un altíssim percentatge. Jo l'altre dia a Gary Neville, pues que vos que te diga, yo parlava i sí, alguna, en alguna le pispaba, però... Uf, bueno, en, en, el, en el vestuario que traduís a, a Gary. Claro, el problema és que eh, crec que és Dave, un xicón que estava en la, en la metodologia dels vídeos, que és, que és británico i que porta ja un, un en València, eh, i que l'altre dia hi ha un vídeo que, que és los compañeros del Mare con el fan, fan Baisar, perquè eh, és único que, clar, imagina't, ahí, Boro Batxustet Angulo se torna de Londres quan jo tenia fet en l'Arsenal perquè hi va aixar de l'avió diu, si parlen molt raro va ser Xina <laughs> clar, és que és Xina Angulo tenia fet en l'Arsenal, recordeu-se sí, després sí, de l'any del doblet eh, l'havia fitxat l'Arsenal i tal i una volta allí, aixar i, hòstia, Conduixen bueno, per la dreta... Hi ha més coses, però bueno... <laughs> Conduixen per la dreta, <laughs> el tipo, el tipo impositivo de... És a dir, la pasta que ha de pagar a Hisenda no és la mateixa que en i d'un parlen raro, me torne cap a Espanya, pues. I és la història, val? I clar, no és el mateix entendre el tio que t'està fent, eh, per exemple, el missatge que arriba molt bé a la plantilla de el dissabte és el missatge de som el València, hi ha un escut que defenda, hi ha una samarreta, hi ha gent que espera fora, vull dir, algo que, que arribe però per a que arriba usted que dir el tio que t'està parlant vull dir, mm. no és el mateix eh, i la gent me va entendre, no sé qui posava este matí l'exemple, però crec que és eh, extraordinari, no és el mateix sentir el discurs del Pacino en un domingo cualquiera de pulgada a pulgada de la seva veu que, que vaig a ell hielo de pulgada a pulgada i un tio al costat ho vaig a traduint mm. ja la, la penetració del discurs ja no és la mateixa, no? I això és un dels, dels hàndiques amb els quals va tindre que ajudar aquest entrenador Sí, sí, segurament és un problema afegit a tot el que li passa a València. <laughs> Però, bueno, eh, la solució és, bueno, traductor, el futbol diuen que és un llenguatge <laughs> mundial o... Ja, però no, no, no és conya, eh? Jo, no, no, no. Jo crec que, que afecta més a la relació mm, emocional que du sempre el futbol, el que deia Manolo dice missatge d'abans dels partits o de, o de parlar en un jugador clau per intentar convèncer-lo d'alguna cosa, que el que és el nivell tàctic o d'estratègia o de que això sí que se treballa i n'hi ha maneres de treballar-lo. És més, ese missatge directe que, que els entrenadors moltes vegades utilitzen per a, per a fomentar coses dins del vestidor que le costará mes, claro que le costará mes. La solución más más rápida es al entrenador. No, bueno, <laughs> también, y, también poner a, un tío de Sueca que <laughs> el mensaje lo dominaría. Pero, bueno, de Sueca o de Benifairó, que me da igual. Eh, sería que los mensajes los, los diera su hermano, que ya se maneja. Pero claro, eso quebrantaría la lógica de mm, piramidal del cuerpo técnico. Eh, sí, de jerárquica. No, no, puede ser el segundo entrenador, el ayudante, el que transmita esos mensajes directamente, porque entonces eh, los jugadores dirán, si este que normalmente tiene que ser el poli bueno, es el que hace de poli malo. Eh, y al final dirían, ¿y quién juega de lateral izquierdo y quién de lateral derecho? Porque yo me he perdido con estos dos. Entonces, me decía hoy un problema del Levante de los 90 con un mister que le costaba un poco expresarse, un poco así tartamudo, que la charla la hacía el segundo. O sea, la charla previa al partido la hacía el segundo. Y me decía, la charla del partido, antes del partido, aquí estábamos de risas. Bueno, y la charla no la hacía el mister. La hacía el segundo porque el mister era un poco tartaja y, y, y y la charla estaba ahí de risas. claro, eso es. De los 90, a la medida que es 12 y 58, la paraeta. Juanjo Romero, moltíssimes gracias A tu, Manolo. David Rodríguez, Súper, gràcies. Què tal, bona nit. I a Pedro Valero, de Levant del Mercantil Valenciano, gràcies. Un per com sempre. Señor, ho deixem així. Recordem, eh, de mera sembrada del València anirem eh, informant per el nostre Twitter, per l'arroba esports 96 i tot el que vaig passant. Eh, I de la resta, pues ja sabeu, el diumenge el futbol i després el partit. Així que fins al diumenge tots. Acaba Esport 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins diumenge. No eran los planes del destino y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya.